är vägförvaltningar i Skultorp. Jour, eh, jour, eh, ja, den som har hand om träffas på Skövde telefon 5000300. Vad han kör där? är vägförvaltningar i Skultorp. Jour, jour, eh, ja, den, den som har hand om God eftermiddag och välkomna till Radio Sigtuna 88,2 och ett program som heter Jazz ETC. Jag heter Leif Hallin och Föreningen Musik för alla är ansvarig för denna sändning som äger rum den 11 december år 2019 och det är vecka 50 som jag kommer fram till nu och då kan jag säga att jag kommer att sända ytterligare ett program om en vecka också. Sen tar jag en liten paus fram till den 15 januari när nästa sändning kommer in på det nya året 2020. Ja, och idag så ska ni få höra en del med en pianist som inte gjorde så värst många plattor i eget namn, fast han gjorde massor med plattor och var med på högst prominenta ställen. Han hette Billy Kyle och var ju med i Louis Armstrongs All Stars inte mindre än 13 år. Men han gjorde en del saker för Armstrong också. Jag tänkte en del av detta ska ni få höra denna afton. Och sen har jag lite obskyra saker eh, som eh, är bekostat av ett eh, amerikanska eh, flygvapnet. Eh, sådana där plattor där man samlar in pengar eller det var musik man spelade in som skulle skickas ut till radio. Sen skulle man samla in pengar för verksamheten. Och dessutom har jag lite afrikansk jazz också inspelat i Afrika som låter lite annorlunda mot det vi är vana vid men det är mycket hörvärt. Sen har jag lite svenskt också mot slutet. Lite tradjas finns där. Men jag tänkte börja med någonting som låter lite märkligt men som är en väldigt trevlig platta som kallas för Riff Jazz. Det där inledande inslaget det var i Jackie Gleasons namn. Jackie Gleason var väl egentligen musiker också men i övrigt var han i, största, eh, i första hand eh, tv och radiopersonlighet och gjorde en och annan tung filmroll också under åren. Men framförallt så gjorde han med sitt namn på, fast han inte hade så mycket ofta med musiken att göra, Eh, så kom plattorna ut i hans namn och så var det ofta stråkmusik. Massor med plattor finns till exempel med Bobby Hackett som kom ut i Jackie Gleasons namn. Ibland så eh, skrev han musiken också och det gjorde han på den här plattan som heter Riff Jazz som kom ut 1959. Och det fanns en tenorsolist där också och det var Charlie Ventura som hördes där. Tollgate Treat heter det där. På nästa så har vi också ett kort solo av Charlie Ventura men nu har han övergått till en bassax och den här heter Harmon Hum. Jackie Gleason alltså med Riff Jazz featuring i det här fallet Charlie Ventura på bassax. Jag kommer tillbaka med ett spår till från den här LP-skivan i slutet av programmet med en annan solist. Men vi ska ta lite mer av Charlie Ventura som spelar både altsax och tenorsax och bassax på den här LP-skivan. Och vad hade han då gjort av sin baritonsax? Man kan väl lika bra släpa med sig den också när man ändå håller på. Jo, han spelar på den i nästa inslag som kom ut i hans eget namn 1954 på skivmärket Norgran. Och Norgran står för han som var producent och demonpromotor för det här skivmärket som hette Norman Grants. Och eh, då ska vi höra på någonting som heter Soft Touch och där har vi Kay Winding trombon och Charlie Shavers på trumpet också. Eh, och Dave McKenna är pianist. Ja, och Charlie Ventura kan väl nämnas eftersom jag skrev upp det under hans namn här att han levde mellan åren 1916 och fram till 1992. Mest känd för eh, samarbete med Gene Krupa förstås på 40-talet. Mm-hmm. Det var Charlie Ventura som spelade baritonsax och så hörde ni också en del med Charlie Shavers som kommer att höras ganska mycket denna afton eftersom han har samma vägar som Billy Kyle, pianisten, som det också kommer en hel del med alldeles strax. Eftersom det var ett gitarrsolo där också i Soft Touch så kan jag nämna att han heter Perry Lopez. Billy Kyle, ja, det var Louis Armstrongs mesta pianist. Han spelade inte mindre än 13 år i Louis Armstrongs All Stars, ända fram till sin död. Han var född 14, dog 66. Första pianisten i Armstrongs All Stars, han hette Dick Carey, det var en ganska kort tid. En mycket bra pianist som ju kunde spela trumpet och mellofon och lite annat. Också duktig arrangör. Sen följde en period med Earl Hines som jag spelade lite med alldeles innan Jazz ETC startade och han var naturligtvis en otroligt förträfflig pianist. Men samtidigt var han lite en sån där glassputte lite grann så det skar sig lite grann och var väl inte lysande som ensemblepianist heller. Sen var det ett mellanspel med en som hette Martin Napoleon i början på 50-talet. Sen kom Billy Kyle 1953 eh, eller 54 någonstans. Och eh, han var en sån där pianist som egentligen aldrig fick göra en massa album likt Oscar Peterson, Errol Garner och en del andra pianister som gjorde hundratals LP-skivor och senare CD också i eget namn med bara en ackompanjerande trio så finns det ingenting sånt med Billy Kyle. Men det märks när man hör på småbandsinspelningar framförallt från 30-talet så märker man att det här är en pianist utöver det vanliga. Det är ganska lätt att känna igen honom efter ett tag och det hoppas jag att ni gör när ni har hört några inslag med honom denna afton. Och då tänkte jag börja med någonting som är från 1937 och det är en av de där få inspelningar som finns i hans eget namn. Det här kom ut som Billy Kyle and his Swing Club Band och det gjordes fyra skivsidor på 78 vid två olika tillfällen, alltså åtta skivsidor allt som allt. Och den här första är från mars 1937 och det är en populär slager från den tiden som heter Big Boy Blue. Big Boy Blue, come blow your horn. Big Boy Blue, it's almost dawn, and the band will soon be gone. Come on, Blue, blow your horn. Big boy blue, it's getting late. Big boy blue, my feet can't wait. So before you abdicate, come on blue, blow your horn. You blow hot, so hot. I'm gonna keep my shade, even when the tulip fade? I must give in, I mean give out. Big boy blue you know going so. Big boy blue, before you go, send me fast, send me slow, swing me high, swing me low, rock me too rock me slow. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Come on, blue, blow your horn. boy, oh, da oh, da. och eh, sånggruppen som fanns med där med Billy Kyle. De hette The Palmer Brothers och vi hade Charlie Shavers på trumpet och han som spelade något oren klarinett där heter Eddie Williams, Tab Smith, altsax, Harold Arnold på tenorsax och eh, så Billy Kyle alltså piano och en trummis och Neil Spencer. Charlie Shavers, Billy Kyle och Neil Spencer, de blir ju senare halva John Kirbys sextett och den ska vi höra lite senare. Men först ska vi höra ytterligare ett spår med eh, ett litet swingband då som leddes av Billy Kyle och den här gången så får ni höra The Girl in My Dreams. den där sidan den var inspelad i juli 37. En lite annan sättning var det. Eh, det står här att Tab Smith spelar altsax. Jag tycker det lät som en sopransax. Eh, och så fanns det en tenorist där som inte är speciellt känd som heter Ronan Haynes. Jag vet inte ens om jag har någonting annat med honom. Han kanske råkade ha vägarna förbi och så fick han vara med på den här sessionen då med Billy Kyle och hans Swing Club Band. Fortfarande Charlie Shavers var det på trumpet. Ja, jag nämnde, tror jag, eh, John Kirby Sextett. Det var ju senare ett band som etablerades och gjorde radiosändningar och massor med skivor och radiotranskriptioner som bestod av eh, samma mannar i ganska många år. Det var Charlie Shavers på trumpet och det var Buster Bailey på klarinett, eh, Russell Prokop, altsax och så John Kirby ledaren han var basist och Nils Spencer trummor och så förstås Billy Kyle piano. All, många i det här bandet var duktiga arrangörer och dessutom kompositörer så var de lite av specialister på att omvandla gamla klassiker, alltså 16 och 1700 talsklassiker till svängig jazz. Några John Kirby ska vi väl spela men jag tänkte spela lite annat också där Billy Kyle är med. Den första här med John Kirby den är mycket, mycket intressant av den anledningen. Det är bara ett litet fragment för övrigt av en radiosändning som råkar bli bevarat som är från mars 1938 och det är alltså långt innan de gjorde sina första 78 som de gjorde i oktober samma år. Och det här är någonting som dök upp ganska nyligen på skiva så det har legat dolt i ett garage ända sedan 1938 och så dök det upp för ett par år sedan. Det är alltså en väldigt kort, det här bara någon dryg minut och sen har John Kirbys sextett i det här fallet med sig en rolig sångare som heter Leo Watson som gärna sjunger utan ord. Bye, bye, bye. var det hela med John Kirby från det året. Det här är det enda som finns bevarat från denna tidiga tid. Och det var inspelat på Onyx Club eh, i mars 1938 och Onyx Club var ett populärt ställe där det var direktsändningar i radio ifrån under många år, låg på 52 gatan eh, i, på Manhattan och där på den tiden var det mest låga hus, normala Brownstonehus. och det var ofta källare där en del av klubbarna fanns. Idag så står det sådana där jättelika skrapor på samma gata. Eh, sen ska vi höra någonting som är lite halvdanskt skulle man kunna säga. Därför att det kom ut som Timmy Rosenkrantz, Annis Barrowhouse Barons. Och Timmy Rosenkrantz det var en dansk baron det som levde stora delar av sitt liv just i Harlem tillsammans med alla de här jazzmusikerna som fanns där på 30-talet. Och det finns massor med Roliga foton eh, den tidens selfies där han står tillsammans med Roy Eldridge eller Chewberry eller Teddy Wilson på en gata någonstans i Harlem och låter sig fotograferas i solskenet. Däremellan så arrangerade han en hel del jam sessions och konserter och eh, som i det här fallet en session för Victor som kom ut på HMV i Europa eh, som kom ut alltså som eh, Barrelhouse Barons. Vi ska höra en av titlarna därifrån, en trevlig titel som heter When Day Is Done. Och här i början så finns det, det är väldigt lite Billy Kyle för övrigt på den här men han finns med där i bakgrunden och har ett kort solo. I övrigt så har vi två trumpetare i början. Den första som spelar han heter Billy Hicks och verkar glida omkring på eh, tonerna på något märkligt sätt och sen avlöses han av, efter ett tag av Rex Stewart och då låter det lite bättre. Och sen så hör vi en sångerska som heter Ines Cavanaugh också. returning to hold you in my arms. Won't go, love, I know love without you. Night has lost its charms when day is done and grass is wet with twilight dew. My lonely heart keeps singing with the song. Although I miss your tender kiss the whole night through, I miss you most of all and. day Música jag sa att det var halvdanskt. Det var ju inte bara att det kom ut i Tim Rosenkrantz namn utan det var dessutom så att Leo Mathisen, som jag tror inte alls var i USA, han skrev arrangemangen för hela den där den här sessionen. Jag tror att Timmy tog med sig de, de här skrifterna från Köpenhamn och till New York och så blev det inspelat under denna session. Det gjordes fyra låtar alla fyra är lika trevliga och jag har spelat så här dags allihopa, till och med några gånger under de här drygt 20 åren som jag hållit på med det här programmet. Och det är väl snart dags att ta ett varv till med dem och jag började ju lite smått idag då med When Day Is Done. Sen har jag Nat Gonella och då kan man ju undra hur kan det komma sig att han gjorde inspelningar med Billy Kyle? Ja, det var så att Nat Gonella var på ett kort besök i USA, i New York i slutet av 38, början på 39. Och då gjorde man en, en, eh, platta där en del av musikerna är eh, de som kommer från John Kirbys sextett. Det är så att John Kirby är med på bas här. Buster Bailey är klarinettisten och så Billy Kyle förstås piano. I övrigt är det annat folk och det är inte Charlie Chavis, han får inte vara med den här gången för Nat Gonella sjunger och spelar trumpet på detta. Och sen finns dessutom istället för Russell Prokop så finns istället Benny Carter på altsax och det är ju inte så dåligt. Sen har vi en gitarrist som heter Brick Flegel också. Ja, Just a Kid Named Joe. just a kid named Joe. What his second name is, I don't know. But he sells the daily papers, and I buy all my papers from a kid named Joe. Let it rain, let it snow. He will greet you with a bright hello. Hello, mister, here's your papers. So I buy all my papers from a kid named Joe. Every penny he makes helps a lot to take care of mom. He's all she's got. Extra, extra, hustling all he can, for mama depends on her little man. Just a kid named Joe makes this world a better place, I know. And he sells the daily papers, so I buy all my papers from a kid named Joe. på skivetiketten här stod det Nationella With och så räknar man upp de här amerikanska tjusiga namnen så stod det speciellt Recorded in America stod det på parlofonetiketten på den här nationella plattan. Eh, nu ska vi höra en annan som har en viss engelsk anknytning och eh, beroende på var skivan kom ut någonstans. Eh, Leonard Feather Eh, var ju engelsman men kom över ganska tidigt till USA och blev en stor musikjournalist. Med inte, ja, han skrev mest om jazz men han skrev om all annan musik också och han var eh, producent av LP-skivor och konserter och radioprogram och senare tv-program också så han höll på med mycket där och så kom det ut redan i slutet av 30-talet vissa Session som bar hans namn. Och så när de här skivorna kom ut i, i England då hette det eh, Leonard Feather and his All Star Band. Men däremot när de kom ut i, och sen hade de egna titlar på dem till och med där. Men i USA kom de ut lite annorlunda. Så den här som kom ut i England då som eh, eh, Leonard Feather, den kom ut som Pete Brown and his Jump Band när den kom ut i USA. Och eh, den hette, i England hette den Men of Harlem. Men den hette Tempo di Jump eh, på den här eh, utgåvan som jag har. Och i det här bandet så spelar Pete Brown lite studsig altsax i början och sen i slutet spelar han trumpet. Han var ganska bra på båda instrumenten, framförallt på altsax. Och det finns en annan herre med här som också spelar både trumpet och altsax och det är Benny Carter. Han börjar och spelar trumpet alldeles efter första altsax-solo och sen spelar Benny Carter lite elegantare altsax senare. Och sen förstås Billy Kyle piano och däremellan eh, Joe Marsala som spelar klarinett precis som P.V. Russell gjorde och det tycker jag är alldeles underbart att höra. Tempo di Jump. Ja, det var Pete Brown, Benny Carter, Billy Kyle och eh, Joe Marsala och sen ska jag väl också nämna att Bobby Hackett fanns med fast spelade gitarr i bakgrunden. Han var ju gitarrist från början egentligen. Eh, han spelade för övrigt kornett på en av de fyra sidorna som gjordes vid det här tillfället. Det var alltså Leonard Feather som plockade ihop det här bandet. En trevlig session från april 39 på Decca. Ja, sen har jag eh, Mildred Bailey. Hon hade den goda smaken att göra en hel del inspelningar där John Kirbys sextett fanns bakom henne. De är väldigt bra. De flesta är från 39-40 någonstans. Ibland var maken Red Norvo med också som i det följande. och Då spelar han xylofon och det gör han lite i bakgrunden när Billy Kyle spelar sitt solo. Annars är det den vanliga Kirby-sextetten. Men en låt med Miller Bailey som jag faktiskt inte hörde för den första gången när jag plockade fram eh, den här. Jag har mycket med henne som jag ännu inte hunnit spela fast jag haft i, i många år. Så därför är det dags då att köra från den 24 april 39. That sly old gentleman. that sly old gentleman from Featherbed Lane is watching you. He's peeking through your window pane. He's gathered sand from the skies that glitters and gleams. He'll sprinkle your eyes with dreams. He'll make your little heart so happy and gay. You'll ride a rocking horse along the Milky Way. Why stay awake? Better take that slumber train with the sly old gentleman. Gilded Bailey, Billy Kyle piano och så hörde vi lite xylofon i bakgrunden där av Red Norvo också. Sen har jag en grupp som jag kommer ihåg att i många år jag såg bara i en diskografi. Det är sådana där tjocka böcker där alla de här skivorna från 78-eran finns uppräknade från A till Z första hand de volymerna som går från 1896 och fram till 1942. Där fanns det en session på Decca från 1939 som hette The Ramblers som alltså inte har någonting att göra med ett holländskt band som också hette The Ramblers utan bara fyra spår där det fanns en organist som hette Bob Hamilton och så fanns Billy Kyle med där också då kunde man ju undra fick, fick verkligen Billy Kyle något utrymme när vi har en sån där pumpande organist med? Ja, det blev lite solo för hans del. Eh, så det här är en liten udda session och vi har med oss annat fint folk här, gitarristen Teddy Byrne och sen han som är trummis i John Kirby 61. Och Neil Spencer, det är han som är vokalist här och det hände ganska ofta att han sjöng även med eh, Kirby Sextett. Den här låten där det står Credit Hopkins, jag vet inte om det föreställer Claude Hopkins, en eh, storbandsledare från samma tid men eh, så är det i alla fall och den heter Money is Honey. Thank you. Money is honey. Where can my honey be? Say money is honey. Where can my honey be? If I had my money, my honey sure would be with me. Now, when I woke up this morning, told my baby I was through. Said, get yourself some greenbacks, honey, and I'll come back to you. Cause money is honey. Where can my honey be? If I had my money, my honey sure would be with me. Now buy yourself a sweepstake ticket, and if your horses win, I'll tear the door down, honey, just to let you come back in. Cause money is honey. Where can my honey be? If I had my money, my honey sure would be with be important. She can be real young or old. Just so she has some pockets where I can dig my gold. Money is honey. Where can my honey be? If I had my money, my honey sure would be with me. Ja, money's honey also. Det var och Neil Spencer som stod för det vokala och lite piano var det av Billy Kyle där också. Och det finns det i nästa för det är nämligen inspelat med ett litet gäng med O'Neill Spencer trummor eh, och sen har vi Dave Barber på gitarr och det här var en udda session med bara två skivsidor på decka från 1939 och den ena skivsidan där det stod på skivan för övrigt Billy Kyle Piano with Rhythm stod det och på ena sidan så kunde man hitta någonting som heter Between Sets. så är det dags för John Kirbys Sextett också och eh, de var populära i radio framförallt i en serie som heter Flow Gently Sweet Rhythm där en skådespelare läste lite saker för att skapa stämning innan de spelade låtarna så det är inte John Kirby eller någon annan i bandet som hörs i det följande. Eh, någonting som heter Effervescent Blues hade bandet spelat in nästan ett och ett halvt år tidigare på en 78 också. Men sen dök den upp i en radiosändning den 2 juni 1940 och det här sändes i CBS på sin tid. Det finns inte så våldsamt mycket av de här radiosändningarna men det har ändå dykt upp en, en del de allra sista åren som är mycket intressanta. Och där kan man ofta hitta Anna, annars melodier som de inte gjorde på skiva men så är det alltså inte med just den här. When we were playing for those society people, we made a blues called Effervescent. It was a rock blues with a ragtime sound. Billy Kyle would laugh and say it was really effervescent, like that champagne stuff. You had fun, and then you just faded on away. Ja, jag nämnde tidigare att han spelade med Louis Armstrongs All Stars under många år. Det var från januari, eh, nej det var hösten 53 fram till februari 66 för det var nämligen då han avled tyvärr lite för tidigt. Eh, på vägen där så finns det naturligtvis en massa, otrolig massa plattor med Louis Armstrong, eh, Handy-albumet, Fats-albumet och sen alla dessa konserter och man hör ju Billy Kyle överallt och ibland så fick han ett och annat featurenummer också i de där konserterna. Och vi ska höra ett sånt här. Det här är från Newportfestivalen den 6 juli 1956 och då körde han in Perdido bland annat. Det här kom aldrig ut på skiva då utan det kom ut faktiskt första gången för bara några få år sedan. Det lilla som kom från Newportfestivalen 56 ut på skiva direkt. Det visade sig sen vara ren fake det mesta av det. Det var inspelat på annat håll och man hade redigerat bort vissa saker och det var inte mycket som var från Newport men numera finns hela framträdandet från Newport utgivet kronologiskt på en skiva. Så det kan vem som helst köpa om man är intresserad och Perido Eh, spelade Billy Kyle på flera konserter vid den här tiden. Jag tycker det är extra kul med just den här versionen därför att han kommer in på en, en egen komposition lite då och då som inte har någonting med Perdido att göra utan någonting som heter Pretty Little Missy. Någonting som han hade spelat in med Armstrongs All Stars något år innan ungefär och det låter ungefär som att den melodin tränger igenom Perdido på vägen här bara i förbefarten sådär. Billy Kyle. Ja, thank you very much. Det var trombonisten Tramiang som tackade Billy Kyle för Perdido. Eh, vi ska lyssna som en sista inslag med i vilket fall Billy Kyle någonting som kom från en LP-skiva som just presenterades av Leonard Feather som jag nämnde tidigare, engelsmannen som blev amerikan så småningom. Han producerade en platta som bar namnet som på det gamla radioprogrammet med eh, John Kirbys sextett Flow Gently Sweet Rhythm. Kom ut på ett skivmärke som heter Jazz Tone för övrigt. Och Eh, där fanns det någonting som Charlie Shavers hade komponerat som hette Windy och det var nytt för den här plattan för det hade de inte spelat någon gång med eh, sextetten tidigare. Det här är inspelat 1956 och alla männen från den ursprungliga sextetten finns inte kvar utan det är fyra sjättedelar som finns här. Kapellmästare Kirby han är borta sen 52 och eh, vad heter han, eh, O'Neill Spencer, han avled ännu tidigare utan istället har vi trumslagaren Spex Powell och Aaron Bell är basist. Men i övrigt är det originalmedlemmarna. Och det här är alltså ett opus av Charlie Shavers och det är rätt intressant med honom som kompositör, vilket man inte alltid känner till eller vill låtsas om. Men en av de allra mest kända numren som överhuvudtaget finns som används ännu idag, inte minst i olika konserter runt om i världen. Det är ju Undecided och det är ju Charlie Shaver som komponerade den. Egentligen skrev han en alldeles förtjusande, fantastisk liten bossanova i början av 60-talet som kom med på en platta men som aldrig lanserades någon gång. Någon gång. Annars hade det kunnat bli en riktigt stor hit som Desafinado egentligen. Men det finns många fina kompositioner av Charlie Shavers som är värda att lyssna till. Den här som heter Windy som vi ska höra nu, där låter det som man lånar några takter från As long as you live och sen vänder låten in i någonting annat. Men det är ett original utav Charlie Shavers. Och så finns alltså, förutom honom då, eh, Russell Prokop på allsax, Buster Bailey på klarinett och Billy Kyle för sista gången denna afton på piano. Thank you. Ja, så långt Billy Kyle, men inte så långt Charlie Shavers. Jag har ett inslag med honom här från en ganska originell platta. Air Force Reserve, Soundflights in, Into Jazz var ett program som sändes i radio. Det var speciella skivor man spelade och man ville ha gärna eh, pengar till eh, flygreserven helt enkelt i USA. Och på den här skivan så har jag hämtat tre inslag med tre kända musiker. Den första av dem är just Charlie Chavers. Och han som eh, pratar här i början, det var en radiopersonlighet som väldigt många kände till på den tiden, hette Jim Lowe. Sen finns Elliot Lawrence Orkester bakom också. Och så blir det sån där liten snabb intervju med en musiker och så får de spela några låtar under väldigt kort tid, men i alla fall. och sen blir det lite reklam också. Jag har klippt lite grann i det här så det inte blir för mycket reklam för Air Force Reserve. Men eh, det mesta är med. This is Jim Lowe and here we go taking off on an Air Force Reserve sound flight. Jazz at its best with pianist Elliot Lawrence and the Sound Flight All-Stars. Irby Green, Hank D'Amico, Barry Galbraith, Buddy Jones, and Ted Summers. Our featured guest, a giant of the jazz trumpet, Charlie Shavers on Sound Flight. Hi, Elliot. Hello, gang. Hello, Jim. And a special one for you, Charlie Shavers of the Golden Tone Trumpet. Hiya, Jim. Charlie, from those now legendary days with John Kirby to the present, your trumpet playing has always been unique, completely unlike anybody else. What's the secret of that special sound that you get, huh? Well, when I was a boy, Jim, my father told me to keep it stiff upper lip that I always have. <laughs> I see. Well, it started when you were just a little shavers then. Here's the grown up edition Charlie Shavers and the Sound Flight All Stars and Liza. Charlie Shavers home safe with Liza. A perfect picture of a man loving his work is Charlie Shavers with his famous trumpet in firing position. What's the target, Charles? Just you, just me. Here we go. Shavers with Elliot Lawrence and the All Stars wailing away for just you and just me on Sound Flight. Sound Flight, brought to you by your local Air Force Reserve unit. Remember, a man helps himself and his family as he helps his country in the Air Force Reserve. And remember, too, Sound Flight is where you meet all the great jazz stars right here on this station. Till next flight, this is your host and jazz navigator, Jim Lowe saying straight ahead. Och eh, Next Flight det blir med eh, Woody Herman och det här är ju inspelat precis som det föregående då med Charlie Chavez. Det är från 59 någonstans. This is Jim Lowe, and here we go taking off on an Air Force Reserve sound flight. Jazz at its best, with pianist Elliot Lawrence and the Sound Flight All Stars. Tyree Glenn, Hank D'Amico, Nick Travis, Barry Galbraith, O.C. Johnson, and Buddy Jones. Our special guest, clarinetist, singer, and all time bandleader Woody Herman on Sound Flight. Hi, Elliot. Hello, gang. Hey. A warm welcome to you, Woody Herman. Hi, Jim. Woody, let's fly now, make with the words later. you just proved the truth of that old adage if you want a job done right, give it to a busy man. Woody Herman, this is a pleasant reunion. Indeed, it is, Jim Lowe. You remember all those band remotes we used to do around Chicago? Yeah. Remember that song we wrote? Do I? It was 33 miles. You know, this is the story of a jazz man and a band on a bus between one night stands. In Texas, yet, when that used to be the biggest state. Always like your tune, Woody. Well, I always liked your lyrics, Jim. Did you ever record it? Not yet. Uh, did you? No, not yet, but I hope to someday. Maybe in the meantime, a sneaky one will sneak in there and do it. What do you say we sing it together in the meantime? All righty. It's 33 miles from Fort Worth to Dallas, but I'd walk it every mile for you. 33 miles but worth every callous just to know my baby is staying true. I'm the only soul in Texas without a Cadillac. Show me Highway 80 and I'll sure burn up the track. It's 33 miles from Fort Worth to Dallas, but I'd walk it every mile for you. Walk it? three miles from my heart to heaven by the light of that old Texas moon. If the souls will hold up on my size 11s, baby, I'll see you soon. I've been saving all my loving, I can't stand it anymore. Built up such momentum, I'll just crash right through the door. 33 miles from Fort Worth to Dallas, but I'd walk it every mile for, walk it with a smile for, walk it every mile for you. Woody Herman singing and swinging with Elliot Lawrence and the All Stars on Sound Flight. Sound Flight, brought to you by your local Air Force Reserve unit. Remember, a man helps himself and his family as he helps his country in the Air Force Reserve. And remember, too, Soundflight is where you meet all the great jazz stars, right here on this station. Till next flight, this is your host and jazz navigator, Jim Lowe, saying straight ahead. Och eh, tredje mannen ut här, det är Lawrence Brown, alltså trombonisten som spelade i många år hos Duke Ellington. Men här 1959, då var han frilansare, men han återvände ju till Ellington kort efter den här inspelningen. Här får ni höra lite av hans röst också. This is Jim Lowe. Here we go, taking off on an Air Force Reserve sound flight. Jazz at its best with pianist Elliot Lawrence and the Sound Flight All Stars. Jimmy Nottingham, Andy Fitzgerald, Buddy Jones, Don Lamond, and Mundell Lowe. Our special guest, jazz trombone giant Lawrence Brown on Soundflight. Hi, Elliot. Hello, gang. Hi. Lawrence is the magic word. L. Lawrence at the piano. Lawrence Brown, who was born in Lawrence, Kansas, although he grew up in L.A., hiding behind that slide trombone. How you be, Mr. B? Ready to fly, Jim. As ever. Jazz was in jumpers when Lawrence Brown came roaring out of Los Angeles and climbed to fame with the great Duke Ellington. Listen to any of the Duke's discs of the 30s and 40s, and you'll find Mr. B on the beat, blowing smooth as butter. Here's how the man does it Lawrence Brown, back with the All Stars on Whisperin'. far dust whispering. We've got a lot of trombone going for us on Sound Flight, wrapped up in a hip package labeled Lawrence Brown. Here's a tune designed to try trombonists' souls, Elliot Lawrence's own Hilo. trombone star Lawrence Brown playing it for keeps with Elliot Lawrence and the All Stars right here on Sound Flight. Sound Flight brought to you by your local Air Force Reserve unit. Remember, a man helps himself and his family as he helps his country in the Air Force Reserve. And remember, too, Sound Flight is where you meet all the great jazz stars right here on this station. Till next flight, this is your host, jazz navigator Jim Lowe saying straight ahead. Ja, där har det tre inslag från Soundflies in Jazz från 1959. Först Charlie Shavers, sen Woody Herman, sen Lawrence Brown. Nu ska vi höra några afrikanska inspelningar. Den första här bär Eh, namnet på en boxare som inte alls är med och sjunger eller gör någonting här utan förmodligen var det någonting man plockade in på etiketten för att eh, man skulle sälja bättre. Han hette Jake Entoli, hette ibland bara Jake Tooley och han var till och med imperiemästare 1952 i flugvikt i boxning. Eh, och en massa andra viktklasser, de lägre var han också med i och det här var en tid då svarta och vita boxare inte ens fick träffas. Och det här är inspelat i Johannesburg i oktober 53. Det är bara okänt folk som är med här eh, som kom ut som Jake Nentoli and Manhattan Brothers. Men eh, melodin de spelar den är mycket känd. Organ Grinders Swing. Johannesburg alltså 1953. Witty in Africa is the thing. Hooray, um, One, two, three, down they go. If they haul take to leaf fly waiting for me. Boxing's just a thing. Round or short of fair or tall, hit them once and down they fall. Hooray! abantu belizwe laseAfrika. Ja, det var Manhattan Brothers då med Jake and Tooley, boxaren. Eh, sen har jag någonting som kom ut som Af African Swingsters också tillverkad i Johannesburg och det här kom ut på en eh, sydafrikansk husbondens röst eller His Masters Voice. Den hade gul etikett för övrigt. Spelades in någon gång i skarven 55-56. Här vet man i alla fall att han som knåpade ihop det här stycket heter Ellison Temba och är ledare för bandet At Sophies Joint. Ja, sen avslutande med afrikanska band. Det är måhända den mest kända inspelningen av det här för att eh, eh den här melodin den blev ju en riktig hit eh, i början på 50-talet, strax före mitten på 50-talet. En massa covers gjorde på detta. De som spelade in originalet heter Dabula Wayo Sweet Rhythm Band och på ett skivmärke som heter Gallotone så kom det ut Skokian som betyder hembränt någonting. Och eh, det finns en eh, bra och lång story som man kan läsa sig till ute på internet om man vill för den som är upphovsman till den här. Men det ledde ju bland annat till Louis Armstrongs version och en massa andra också. Någon gång 53-54 någonstans. Men originalet som sagt är från 47 och kom så småningom ut på engelska skivmärket London och det var då den riktigt satte fart. Och då kom jag ihåg att de kopplade Skokian med det här bandet med In the Mood på andra sidan. Och den såldes i hundratusentals exemplar på 50-talet denna. Men så här lät alltså originalen av Skokian. Mm. Det var originalet av Skokian det där. Och sen har jag lite tradjas också till att börja med från 1941 San Francisco. Där fanns ett band som leddes av trumpetaren Lou Waters och han kallade sin orkester för Yerba Buena Jazz Band. Gjorde en hel del inspelningar i San Francisco i början på 40-talet. Sen kom kriget emellan Ja, det hade ju startat i och för sig 41 men eh, han blev inkallad och flera andra blev inkallade. Sen fick man ta upp den här tradjassen som ibland kallas för San Francisco Style. Det är väl inget speciellt med den egentligen. De försöker väl spela lite grann som man hade gjort i jazzens begynnelse egentligen. Man tog upp det här på nytt och kallade det hela för Revival som bekant. Vi ska höra ett par inslag från den allra första sessionen eller som de gjorde som kom ut i original på ett skivmärke som hette Jazzman som köptes upp av ett annat märke som hette Good Time Jazz senare och Jazzman var en skivaffär som fanns i Los Angeles. Och de hade ett eget skivmärke alltså. Och den första här heter Smokey Mokes. Ja, det var alltså Smokey Mokes det med Lou Waters och han spelar inte trumpet här och han är inte ensam på eh, det heller utan det finns två kornetter snarare så Lou Waters och Bob Scobie spelade kornett här och Turk Murphy trombon. Ellis Horn spelar klarinett. Wally Rose heter han vid pianot där och sen har vi på banjo Clancy Hayes. Eh, tuban heter Dick Lammy. Så småningom så bröts ju Turk Murphy och Bob Scobie ur det här bandet och bildade eget tillsammans med Clancy Hayes bland annat. Och senare så bröt sig Bob Scobie ut ur Turk Murphys band och så blev det ett tredje band och det är det som jag egentligen gillar bäst. Men här i begynnelsen så är alltså Bob Scobie andre kornetist hos Law Waters. Och jag har en sida till med det här bandet från 1941 och det är eh, från den repertoar som Louis Armstrong hade i Chicago på 20-talet. Och hans Hot Five en gång hade ju spelat in Irish Black Bottom. Jag tror inte någon annan har spelat den sedan dess innan Lou Waters tog upp den på nytt 1941. Blue Waters 1941. Sen har jag ett svenskt band som spelar i den här stilen och det här är några år framåt i tiden, 1956. Inspelat för skivmärket Knäpp upp för övrigt. Eh, på EP-skivor kom det ut inte mindre än 170 olika EP-plattor där naturligtvis det mesta domineras av Pove Ramel och Tältrevyerna. Men det finns en del, del jazz på vägen också. Eh, Almstedt Lindkvintetten och kvartetten till exempel och sextetten. Och så finns det lite tradjazz där i början. Den här kommer från den sjätte av de där EP-skivorna för det står knep 6 på den här. Tuxedo Brass Band som ska spela någonting som heter Tuxedo Go and Stop och de har en, en sättning som påminner lite grann om Lou Waters här. Här finns det två eh, trumpetare. Den ena är Kalle Wetterlund och den andra är Hans Lindroth och så finns Gunnar Larsson på trombon. Eh, Bosse Wilén spelar klarinett, Jan-Gunnar Stolpe piano och sen finns det ytterligare några som jag inte hinner räkna upp men nu tar vi och lyssnar på den här. Ja, jag sa att jag inte hann räkna upp alla, men det är klart att jag ska göra det. Det är så roligt att få säga sådana här svenska namn. Bengt Andersson spelade gitarr, Jan Bigert banjo och Jan Palm bas och Leif Håkansson trummor. I motsats till Lou Water så hade de ingen tuba med i det här bandet och det svängde ju ganska fint det där. Jag har en svensk till, Midnight Stompers och de ska få spela någonting som ni hörde med Lou Waters för ett tag sedan, nämligen Smokey Mokes. Här heter deltagarna Lars Törnqvist, trumpet, Thomas Jakobsson, trombon, Anders Langlé, klarinett, eh, Jan Källström, sopran och altsax, Carl Nygren, piano och Ingvar Sternbas och Björn Öman, trummor. Inspelat 1956, även detta. Jag ska också nämna han som spelar gitarr här, nämligen Olle Persson som även förutom att han var gitarrist och banjoist och en massa annat så skrev han också en del böcker som eh, handlar om svamp bland annat tillsammans med en annan musikant som heter Bosse Mossberg, brukar spela klarinett för det mesta. Eh, Ole Persson och han gav ut några böcker, en som handlar om svampar i naturen och så gjorde de en speciell bok med mycket vackra akvareller av Bosse Mossberg av kantareller också. Kom ut på flera språk dessutom. Här sitter Ole i ungdomens dag och spelar lite gitarr med Midnight Stompers. Midnight Stompers, en svensk inspelning från 56. Ja, ett inslag återstår och innan jag lägger på det ska jag säga att jag kommer tillbaka nästa onsdag med ytterligare ett jazz etc. Och då eh, kommer det säkert med några jullåtar också. En del av mina käpphästar gjorde ju julplattor också. Ja, kanske Ella Fitzgerald eller varför inte eh, Leon Redbone eller någon. Jag har flera julplattor med rätt svängiga saker. Eh, och innan jag lägger på den sista skivan så ska jag också säga att Musik för alla, Förening Musik för alla var ansvarig för denna sändning och jag heter Leif Hallin. Och då avslutar jag med Jackie Gleason som jag inledde med och då får sista tonen bokstavligt talat får Charlie Shavers. För han är också med på den där skivan som heter Riff Jazz. Och på flera av spåren så spelar Charlie Chavez rätt hotta trumpetsolon och det gör han i det följande som alltså Jackie Gleason knåpade ihop som han kallade för Route 9A Romp. Tack för mig, hej hej!